بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Drage moje sestre, danas nisam u prilici da budem s vama, ali Allahu blagodat. Imam još uvijek mogućnost da iz bolesničke posteli snimim ovo predavanje i da ne zaostajemo u dar. Jer se bojim Allaha Đelešanu da ne gubimo vrijeme. Allah subhanahu wa ta'ala se vremenom. Pa moramo da i mi iz toga uzmemo istinetku tu pouku. I da koristimo svaku sekundu života na ovom dunjalku i svaku blagodat koju nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao te da radimo na njegovom putu. Nadam se ako Bog da inšala dovim, a dovite i vi da u najskorije vrijeme budemo ponovo zajedno, da gledam vaša draga lica, da se družimo, volimo jel me Allaha, da zajedno radujemo se, tugujemo, izučavamo Allahu Đelšanu vjeru, naređujemo dobro i odvraćamo od zla. U tome se uzdajući samo u Allah, subhanallah koji nam obećaje ti strpljivo čekaj presudu gospodara Tvoga. Mi tebe i vidimo i štitimo. To nam kaže naš gospodar. Pa moramo da nastavimo na Allahom subhanahu wa putu. Ono kako je on zadovoljan. Današnja tema treba da bude u skladu sa ovim mojim stanjem. A to je blagodat koju sa sobom nosi bolest drage moje sestre. Nalazimo se u vremenu u kome su proširene mnoge bolesti koje ne zaobilaze i ne biraju ni godine, ni spol. Jednako su bolesni i stari i mladi i djeca i odrasli. Ali ukoliko znamo istinsku poruku i Đalšanu iskušenja, onda ćemo to shvatiti kao zaista veliku blagodat kojom Allah subhanahu wa ta'ala iskušava svoje robove. Subhanallah. Ima ljudi koji nikada nikakvo dobro nisu za svog života uradili, ali oko bolesti pokaju se za svoje grijehe i vidimo da im je Allah subhanahu wa ta'ala dao veliku blagodat bolesti. Kaže poslanik sallallahu alaihi ko kome Allah želi dobro, pogod će na sreću. Subhanallah. Kaže se, čovjek će se razbodati, a sa sobom neće imati nijedno dobro djelo. Onda će Allah gdje se sjeti nekih svojih prošlih grijehova, grašaka i života. Pa će mu poteći suza iz oka. Suza koja će biti veličine glave najmanje najsjećašnije mušice. Pa će Allah spanala Allah dat, da mu to bude sebe, da digne svoje ruke, ka Allah spanala učini istinsku teobu, pokaje se za svoje grijehe i presali na Allahom Đelešanhu putu sa šehadetom. A zamislite onda koje blagodati trebaju da se nadaju oni koji su svoj život u toku zdravlja proveli radeći na Allahovom u putu izučavajući Allaha u vjeru, podučavajući ih drugima, čineći dobra djela, pozivajući na dobro, odvraćajući na od zla, čineći dobročinstvo prema roditeljima, komšijama, familijima braći i sestrama. Oni koji su maksimalno iskoristili svoje zdravlje prije bolesti, shvatit će i iskoristit će maksimalno bolest kao Allahu Đelešanuhu blagodat, jer ona u istinu jeste blagodat. Ako su je blagodati smatrali puno bolji od nas, počevši od poslanika, onda subhanallah gdje smo mi u odnosu na njih. Subhanallah. Sjetimo se tolikih predaja koje opisuje bolove koje proživljavaju poslanik sallallahu alejhi ve Kaže, toliko su bili jaki da se drži ovo za slabine od bolova. Imao je toliku temperaturu, groznicu da je njegov pokrivač bio vruć. Ali subhanala u njegovim odgovorima krije i mudrost za nas, za nas grešne robove. Pa subhanallah, poslanik sallallahu alaihi veselim je tješeći ashabe rekao da poslanici trpe dvostruko veća iskušenja. Da je bilo poslanika koji su umirali od krpelja. Bismillah da će najveća iskušenja trpiti poslanici, zatim iskreni Allahovi robovi, zatim oni koji slijedi. Subhanallah. I da će se oni radovati iskušenjima kao što se drugi raduju blagodatima. Pa zašto ne bi, mi bili jedni od tih? Kada subhanallah Allahu poslanik sallallahu alejhi vam kaže da bolest čisti od grijeha kao što voda vas gasi vatru ili kao što lišće pada sa drveća. Jedne prilike i zatresao drvo sa koga su pospada, sa koga je pospadalo lišće, pa je rekao da je to poređenje sa gresima koji spadaju sa vjernika koji je strpljivo iskušenje pogođen bolešću. Subhanallah. Molim Allah, da smo mi jedni od njih. Ali, dragi moje sestre, kako sam više puta podsjećala i sebi i vas, veoma je važno da insan dok je zdrav iskoristi svoje zdravlje maksimalno, da svoje slobodno vrijeme iskoristi maksimalno prije nego što bude zauzet, da svoju mladost iskoristi maksimalno prije nego što ostari, da svoje bogatstvo dijeli na Allahom Đelšanhu putu prije nego što bude iskušan, da njemu bude udjeljivanju. Jer onaj koji iskoristi maksimalno sve blagodate dok je zdrav, nema za njeg nikakvih problema kada se razboli. Jer kako je došlo u više predaja i hadis kojima se opisuje dolazak meleka na mjesto gdje je vjernik ili vjernica vršili ibadet, pa li Allahu dželašanu na srždu. Bili Allahu subhanala wa ta'ala pokorni, ona da izadesla zadesla bolest, pa nisu u stanju više to da radi. Pa subhanala kada se vrati svom gospodaru, on najbolje to poznaje. Pa pitaju, ja ona tvoja robinja, ona je tvoj rob. Bilo su to stalno na srdi. Dane su provodili u ibadetu, postu, dijeljenju, na tvom putu, na noćnom namazu. A sada su bolesne u krevetu i ništa od toga ne radi. Pa kaže, nemamo što da mu upišemo u ovom danu. Lešano, na reci, im da pišu kao da su radili. reći u drugoj predaji, kako kaže eh, poslanik sallallahu alaihi veselem, leku s desne strane, da piše sve ono što je radio insan dok je bio zdrav, a onome sa lijeve strane da podigne svoje pera i da ne piše ništa, sve dok ne ozdravi. Pa zamislite, nakon ovakvog obavještenja, ko od nas ne bi poželio da bude non stop bolestan, da mu meleci non stop pišu dobra djela, da bude nagrađen višestrukom nagradom za sabor koju samo Allah subhanahu wa ta'ala zna kolika je. Samo za sabor se nagrađuje bez računa. Za sabor se ulazi u dženet bez polaganja računa. A pored toga da mu ne piše njegove grijehe i da mu u svetu Allah dželšanu obriše grijehe. Ko Kod nas ne bi poželio da bude non stop bolestan, ali ipak šetan lanetullahi alaihi priđe insano koji bude iskušan bolešću ili nekim iskušenjem, pa mu počne umanjivati njegovu nagradu, razmišljajući ili očajavajući. To nije osobina vjernika. Osobina vjernika je da potpuno jednako prihvata i iskušenja i blagostanje Allah Đelešanu Zna šta je za nas hajr iz tog iskušenja izaći ćemo potpuno čisti od grijeha, inšala, sa povećanom vagom dobrih dijela ili u takvom stanju vratiti se našem gospodaru. Ako od nas to ne bi poželio, sestre moje drage. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam. Ako je čovjek na pravoj stazi iz bareta pa se razboli, Meleku zaduženom za njega se kaže i piši dobra djela koja je ovaj čovjek činio dok je bio zdrav. Sve dok da ga ne oslobodi potpuno poput odvezane deve ili dok ga ne uzme sebe. Dakle, dragi moje sestre, da bi čovjek zaslužio blagodati maksimalne u toku potrebno je u toku zdravlja da ide uvijek stazom i badeta i nema nikakvih problema. Ako Bog da inšala kad se razboli, pokupće nagradu maksimalnu, a svako od nas teži ka maksimumu. Nećemo mi da uzimamo one mali sitne nagrade. Njih ćemo prepustiti onima koji su sa manjim razumom od nas. Mi težimo dženetu Firdevsu i nećemo ništa manje od toga. Pa naša djela, naša riječi naše ponašanje i razmišljanje mora da bude u skladu sa tim. Zbog toga o bolesti moramo da razmišljamo još dok smo zdravi. A kada nas zadesi bolest, mi smo na nju već spremni i dočekujemo je kao jedan lijep poklon od najvoljenijeg. Jer najvoljeniji jeste naš gospodar, naša Allah Đalšanuhu, koji nam neće slati drugu, nego ono što je dobro za nas ono što je hajr za nas, ono čime će nas približiti sebi. Pa ako tako gledamo i na taj način razmišljamo, onda ćemo u svakoj bolesti da vidimo ono što je vidio Ejub Salam, ono što je vidio Mohamed Salam, ono što su vidjeli ispravni naši prijedhodnici. oni koji su uživali, baš u pravom smislu riječi uživali u iskušenjima i bolovima koji su došli sa bolešću. Oni su znali koju težinu na vagi dobrih dijela imaju neprospavane noći. Oni su savršeno dobro znali koju ljepotu sa sobom nosi temperatura i groznica i da ona briše naše grijehe, da ona topi naše grijehe, sve dok ako Bog da inšala nas ne očisti potpuno. Pa od nas ne bi želio da ima non stop temperaturu? Subhanallah. Subhanallah. E, sjetimo se. E, sjetimo se, subhanallah, ispravnih prethodnika. Subhanallah. E, koji su doveli nakon što su čuli blagodati koje sa sobom nosi temperatura da nikad im ta temperatura ne prestane. Subhanala. Poput ubeja koji je činio dovu da bol nikada ne prestaje sve dok ne umri, ali da ga ona ne sprečava da obavi umru hač, da ga ne sprečava od borbe na dželešanu u putu, od namaza u džamatu i ostalih i bateta Allahu dželešanu. Kasnije, kad god bi ga susreli, ashabi dotakli mu kožu, kažu osjetili bi temperaturu koja ga je mučila sve do smrti. ovom Allahom Đelšanuhu robu koji je prepoznao blagodat koju sa sobom nosi temperatura, koju sa sobom nosi bolest. Subhanala Više je predaja koje bi trebale da zabrinu sve one koje nisu nikada iskušane bolešću više predaja u kojima subhanallah poslanik sallallahu alaihi sellem upozoravao da onaj koji nije nikada doživio bolest, nikada nije imao glavobolj, nikada nije bio bolestan, da on nije vjernik i on ih je vraćao iz džemata ili bi ih poredio sa stanovnicima vatre, subhanallah sačuvao nas Allah toga. Kaže poslanik sallallahu alejhi glavo Glavo Glavobolja je i kroznica kostiju močice vjernika, pa ako mu se grijesi toliki koliko je, koliko je brdo uhod i na njemu neće ostaviti nikoliko mrvicu gorušice grijeha. Molim Allah da mi stanemo pred našeg gospodara bez jednog najsvjetnijeg griha smala. Allah Đelšanu će vjerniku praštati grihe, pa makar i sa bolom uboda trna. Subhanallah. A teško onome koji u svom životu nikada se nije razbolio i kada koji nije nikada nikakvo dobro djelo učinio. Subhanallah. Gdje je njegova nada u Allahu u milost niti je patio na Allahom u putu i razmišljao u tim trenucima o svojim gresima. Niti su mu se grese brisali putem tih golova, a niti je imao potrebu niti subhanala razuma da Allahu Đalašanhu zahvalji na blagodatima koje mu je dao time što će mu biti pokoran. Pa subhanallah onaj koji nikada nije doživio bolest, a pored toga nije uradio nikakvo ni dobro djelo. Teško njemu zaista. Od njega, od njega je sigurno Allahova Đelešanu milost dignuta i trebamo da razmisli dobro o svojim postupcima, o njegovom odnosu prema Allahu, subhanallah ta'ala. Ova predaja je najbolja potvrda toga u kojoj se kaže Boži poslanik pitao jednog beduina jesu li imao ikak, ikakvu glavobolju. Je li te mučila glavobolja? A ovaj je pitao Boži poslaniče šta je to glavobolja. Kaže poslanik sallallahu ali veselem, to je bolno pulsiranje u glavi. Kaže ovaj insan, nije me nikad to mučilo do sada kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam jesu li imao ikada vrućicu koja se jaga između kože i krvi kaže ovaj beduin nisam to bolovao kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam ko hoće da vidi stanovnika džehenema neka pogleda ovog čovjeka nakon što je otišao to su riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam subhanala, teško onome koji nikada u životu nije osjetio nikakvu bolest, koji ne zna što je glavobolja, koji ne zna što je temperatura. Subhanallah. Poslanik Salala, alaihi ve u posvetama raznim ashabima i ashabikama govorio im o blagodatima koji sa sobom nosi bolest pa ih je tješio govoreći, budite radosni. Ako se oslobodite ove bolesti, bit ćete to oslobađanje od griha, kao što gvožđe u vatri oslobađa onoga što ne valja. Znamo kako izgleda gvožđe sa svim svojim neravninama, hrđom i svim onim što se nalazi preko njega, kako se ona lijepo u vatre oslobodi svih tih nečistoća a pa To je zaista lijepo poređenje za sve one koji žele da se oslobodi od grijeha. Neka ne najmanje ne očajavaju u bolesti, u iskušenjima koja se boli sa sobom nosi. Jer sva ta iskušenja za istinskog mina zaista su velike blagodate i njima se kriju velike nagrade. rekao je poslanik sallallahu alaihi sellem kada se čovjek razboli tri dana, izbaće iz grijeha kao onda kao što je rođen od majke. Subhanallah. Kod nas ne bi volio da ima šanse za novi početak, da vrati svoje djetinstvo i bezgrišne dane, kao od majke kada je rođen bio. Subhanallah. Ali ipak, šeitan prokleti dođe pa insanu umanjuje njegovu nagradu. Opterećuje ga raznim bespotrebnim razmišljanjima i time mu umanjuje nagradu. Umanjuje radost koju nosi sa sobom bolest, radost da ima priliku da ga Allah subhanahu očisti od griha, da bude poput majke. Poput dana kada ga je majka rodila, kada je bio novorađenčan. Molim Allaha Đelešanu da prepoznamo i prihvatimo list kao veliku blagodat, jer ona to zaista jest. Subhanallah. Jer poslanik sallallahu alaihi veselam je rekao da nesreće i bolove brže iskridaju grijehe u mom momentu nego što je kad se <sighs> sa drveta zatrese grane lišće pospada sa drveta. Rekao je to poslanik Salalaho alaihi veselam u prilici kada je on svojom rukom zapresao jedno drvo i sa njega se pospadalo lišće. Pa je on to uporedio sa nama koji želimo da se oslobodimo od grijeha. Ako i tako malo, tako malo koristimo tu blagodat prije svega nanoseći nasilje sami sebi, zaboravljajući na Allaha Đelešanuhu dok smo zdravi. Subhanallah. Subhanallah. Kaže također poslanik sallallahu alaihi wasallam. Svaki musliman ima oko sebe dva meleka koje je Allah zadužio da ga prati. Oni se od njeg nikad ne odvajaju sve dok mu Allah ne dadne jedno od dvoje ili smrt ili život. Kad mu dođu posjetioci i pitaju ga kako je on kaže, hvala Allahu, osjećam se. Dobro, neka je Allahova zahvala na to. Meleki mu tada kažu, raduj se krvi koja je zdravija od tvoje zdravlju koje je bolje od tvoga. Ali ako bolesni kaže, mnogo se muči i pati. Ako se žali na svoje stanje, onda mu malek kažu, očekujete krv, gora, od tvoje i bolest koja će duže trajati. Subhanallah. Ovo se svakako ne odnosi na one koji ih pri ubolu kažu moja glava, kao što je to rekla Aisha radi Allahu anu. Ili kao što je Ejub, ale uputio da u Allahu Đalašanu tako blagim riječima u kojima nema nikakve žalopojke. I rekao je, gospodaru moje, mene je nebolja snašla, a ti sed i najmilostiviji. Pa subhanala. Ali oni koji kukaju na svoju bolest, oni nisu strpljivi i oni gube ovu Oni koji su strpljivi, kao što vidimo, isto tako lijepi radosnih vijesti od našeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ako ozdravi, Allah subhanahu wa ta'ala će im krvo jačat, tijelo jačat i mišiće ojačat. Ako presela Allahu Đelešanhu, svakako ako boda, nadamo se da ćemo doći bez pred njega bez jednog grijeha i u tome je veliki hajr. Subhanallah. Samo tako malo o tome razmišljamo. I tako malo tu Allahu Đelešanhu blagod, blagodat koristimo, subhanala. Allahu akbar, kako je lijepa, kako je lijepa predaja iz koje se zaključuje kolika je Allahu Adjalašanhu milost prema nama i koliko nas Allah subhanahu wa ta'ala voli uprstoko s našim grijesima. Jedne prilike sjedio je Allahu poslanik sallallahu alaihi sa svojim ashabima. I u tom trenutku nasmijao se. Ashabi su ga upitali, Boži i poslaniće, zašto se osmijehnuo? Kaže poslanik, Salalaho ali veselem, čudeći se vjerniku kako gubi nadu u bolesti. Kada bi znao koliko koristi ima u bolesti, više bi volio da bude bolestan sve dok se ne sretne s Allahom. Zatim se ponovo nasmije ovaj podiž ga u lice ka nebu. Ponovo su ga upitali zašto se smije. Kaže i poslanik sallallahu ali vesele. Dobro zapamtite ovo, sestre moje drage. Iznenadio sam se melekima koji su se spustili da traže čovjeka vjernika koji klanja, ali ga nisu našli. Podegli se Allahu i rekli gospodaru, tom i tvom svom vjerniku pisali smo djela koje, su, je činio te i te noći i tog i tog dana. Vidjeli smo da je spriječen da dođe klanati i noća smo ništa nismo upisali. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ja koliko je milostiv naš gospodar prema nama. Kaže Allah, pišete mome robu ono je što je radio u noćima i danima dok je bio zdrav Nemojte mu ništa umanjivati. Na meni je da ga nadgradim za ono od čega sam ga odvojio. On će imati nagradu za ono što je radio. Sestre moje drage, imat će nagradu za ono što je radio. I pisat će mu meleci ono što je radio u noćima i danima. Ali, drage moje sestre, šta ćemo pisati meleci ako su naše sestre i naša braća dane u zdravlju pro i mladosti slobodnom vremenu provodili na internetu, u kafićima, u kafanama. Kada su provodili to vrijeme u gafletu, njihove meleci uz bolesti nemaju što da mu upišu. Ali vjernicima koji su dane provodili i badet, u borbi na Allahom Đelešanovu putu da njegova riječ bude gornja u širenju Allahove Đelešanovu vjeri pozivanju na dobro od zla, spajanju pokidani rodbinskih veza, čuvanju komšijskih odnosa, ljubavi u ime Allaha prema braći i sestrama. Njima njihovi meleci i kako imaju što upisati, blagoli njima u njihovoj bolesti. Subhanallah, oni meleci koji se nalaze s lijeve strane, koji su pisali loša djela, a zatim dobili naredbu od gospodara da podignu tero dok ne ozdravi ili dok Allah subhanallah ta'ala sebi ne vrati. Oni subhanallah ni nakon njegovog ozdravljenja neće ako Bog da imate šta loše da upišu. Jer vjernik iz svakog svog iskušenja izvlači pouku, poruku. Svako iskušenje ga ojača i približi Allahu Đalešanhu. I on neće nikada dozvoliti da se vraća nazad. Trudit će se uvijek da ide samo naprijed, da se približi svome gospodaru, dok postigne njegov maksimum ljubavi, dok post ne postigne osobine koje su imali poslanici, vjerovjesnici, asavi i odane Allahu Đelešanu Horobovi. Molim Allaha Đelešanu da mi budemo jedni od tih Molim Allah subhanahu wa da u svakoj bolesti mi iskoristimo maksimum dobara. Odnosno da iskoristimo svaku sekundu života na ovom dunjalku kako bi nam naši maleci imali šta pisati. I onog trenutka kada budemo bolesni, i od onog trenutka kada budemo na putu, i onog trenutka kada budemo zauzeti, i kada ne budemo imali šta da dijelimo na Allahom u putu i kada naša, naše tijelo bude iznemoglo, pa ne bude moglo da stigne svuda u na pozivanju na dobro i odvraćanje od zla. Zbog toga moramo da koristimo maksimum. Zbog toga moramo da prihvatimo ozbiljno upozorenje koje nam Allah spana wa šalje putem sure Asr gdje se Allah spana wa Allah kune vremenom i obavještava nas da samo oni koji pozivaju na sobru, dobra djela, da su oni na dobitku, a svi drugi su gubitnici. Sve drugo će veoma, veoma brzo proći. I mi to moramo istinski znati. Ne samo pričati, nego tako i živjeti. Kao da nam je svaki trenutak posljednji, jer posljednji će doći veoma, veoma brzo. I taj posljednji moramo da se pripremamo. Subhanallah. Istinski fak, istinski momin. Neće biti pravi momin dok ne bude nesreće u, u blagodati. A blagostanje u nesreću. Jer za blagostanje ćemo odgovarati pred Allahom Đelešanu. Svaku blagodat koju posjedujemo odgovarat ćemo za nju i sve što više imamo, sve ćemo sporije ući u dženec, valja položiti račun za svaku sitnicu koju posjedujemo. Pa u tom slučaju razumit ćemo da sve ono što ne imamo za nas je bolje od onoga što imamo. Dovoljno nam je da imamo iman, dovoljno nam je da imamo čvrsto slonac u Allaha da budemo podpomognuti njime, iako Bog da inšala nećemo nikada biti na gubitku. Jer subhanallah, kad god koga vjernika zadesi bolist, Allah će mu zbog toga upisati dobro djelo. Oprostit ćemo loše i uzdit ćemo stepene. Allah subhanallah ta'ala takve stepene daje samo istinskim mu'minima. Neće Allah subhanallah ta'ala takve stepene dati monaficima. Razlika između munafika u iskušenju osmilo. Između mu'mina u iskušenju je poput onoga koji sveže svoju domaću životinju. Pa ta životinja ne zna nikad si je svezao, zašto si je svezao, nikad se je odvezao, zašto si je odvezao. Takav je monafik, takav je nevjernik, sačuo nas Allah toga. Mi znamo, subhanala, da nas Allah Đelešanu iskušao bolešću zato da bi nas očistio od griha, da bi nam povećao stepene, da bi nam upisao nagradu, da bi, zato što nas voli. Allah subhanala ta'ala ne iskušava bolešću one koje, koje ne voli subhanala. Ja, Rab. Allah subhanala ta'ala njima musibe tu bolesti od kojih one nikakvog hajra nemaju poput ove krave koja je bila zavezana i odvezana, a da nije znala ništa zbog čega je svezana, ni zbog čega je odvezana. Dok vjernik sasvim dobro zna u svakom iskušenju da ima veliku blagodat, a posebno u bolesti. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. La haula kuvata illa Kako dozvoljavamo šeitanu prokletom da nam prilazi, da nam umanjuje nagrade i dok smo u bolesti, umjesto da zikrimo, umjesto da i ibadet činimo, umjesto da izučavamo Allahovu Đelešanuhu vjeru i pripremljamo se za zdravlje, za trenutak kada će nas Allah subhanahu wa ozdraviti i kada ćemo nastaviti tamo gdje smo stali. Mnogi te dane provedu primajući posjete u kojima slušaju i prepričavaju informacije i dezinformacije prenoseći i ogovarajući do posljednjeg trenutka subhanallah i prođe im bolest, da u njoj ne zarade niti jedno jedino dobro djelo. Sačuvana nas Allah takve bolesti, sačuo nas Allah takvih posjetitelja i takvih prijatelja, muslimani, muslimanke su jedni drugima istinski prijatelji, tako što jedne druge posjećamo na dobro i odraćamo od zla tako što trudimo se da još dok smo zdravi spoznamo blagodat bolesti, pa kada nam bolest dođe onda ne dozvolimo sebi da je provedemo u musibetu, u grijehu. A Allah subhanahu wa ta'ala nas je, a subhanahu wa ta'ala nam je zaista dovoljan i u zdravlju i u bolesti, subhanallah. Kako je rekao Ebu Bekr radi Allahu anhu kada se razbolio i kada su mu došli u posjetu, pa mu ponudio da mu pozovu doktora on je rekao, mene je ljekar vidio. Pa kada su ga pitali šta ti je rekao, kaže Allah čini ono što hoće. Dragi moja sestra, naj, najbolje mi i naj, po najčebršćoj vezi. Allah subhanahu te čini ono što hoće, a mi smo ti koji moramo biti zadovoljni na njegovoj na njegovom testu, na njegovom ispitu, na svakom iskušenju koje nam podari jer znamo ako Bog da inšala, ako ga prođemo onako kako nas je on uputio i obavijestio da ćemo steći velike nagrade. Ovaj Dunjavuk je suviše prolazan da mu pridajemo ikakvu pažnju. On je samo put ka dženetu ili nam a mi hoćemo maksimum i za trenutak smrti u svakom trenutku, svaki uzdah naše pripremljen za trenutak kada će nam doći melek smrti i za taj trenutak se istinski pripremamo, ne samo riječima, već i dijelima. Zbog toga ne smijemo da očajavamo i u bolesti treba da vidimo svaku, apsolutno svaku blagodat, da što više istikvar činimo, što više i badetimo, zikrimo i prije svega Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo što je baš nas počastio velikim bolima, što je baš nas uporedio sa poslanicima i odabranima koje iskušava u neprespavanim noćima, bolovima i patnjama, ali koje je uzdigao na veoma velike stepene. Molim Allah subhanahu wa da i mi svake bolesti izvučemo maksimum blagodati, da nam to bude sebe ulaska u dženet u ništa manje od toga. Dragi moje sestre, upute do Allah subhanahu wa za svoju sestru, a upućujem do ja za vas pa ako Bog da inšala, da u najskorije vrijeme sastanemo se na ljepšim mjestu od ove moje bolestičke postelje, bez obzira da li to bila neka od naših džamija ili mjesta gdje smo se okupljali ili Janet Firdeus inšala. Subhanake Allahumma hebi hamdike, šedem la ilaha illa ente, koja to bili